ikväll i Jenny och vänner så är mitt bästa gäng på plats. Mysigt! <laughs> Det är de som hoar och tjoar. Lisa Elin. Hej. Hej. Vasima. Wagwan bread rain. Och den som sitter lite tyst och skäms i en egen fåtölj är Jon Lax. Hallå. Hej. Hej. Det är vi som är Rodeos musikredaktion. Visste ni det eller? Mm. Vilket fantastiskt gäng. Ja. Own it. Så bra. Vill ni veta någonting om ny musik så är det på Rodeo ni ska gå in. Uh, eh, Vasima har en egen blogg, Lisa Jon delar på en och jag och producent Peter som just nu tar säkert dåliga bilder på oss uh, <laughs> har ju en blogg som heter Jenny och vänner. Gud vad härligt att ni är här. Ni, ni har fått eh, välja en låt var, så snålar vi och Peter. <laughs> jag tror att det kommer gå bra ändå. Uh, vi kör igång med en, um, en av mina favoriter som jag hittade den här veckan kan man säga, men som har funnits ute ett tag. Vi ska se om uh, ni eh, känner igen den. Sweden girls just wine for me Bubble up your whisk girls just grind on me I love how you're taking your time with me Smooth like you wanna have my babies yeah Girls just wine for me Bubble up your whisk girls just grind on me I love how you're taking your time with me Ooh like you wanna have my babies yeah, yeah. We backing up now, so move along. This your last chance. We backing up now, so move along. This your last chance. Alright, alright, no. The lineman don't tell me that done. The jamming don't tell me that done. The drinking don't tell me that. Don't tell me that. Don't tell me that done. The walking don't tell me that done. The fighting don't tell me that. How she whining don't tell me that. Don't tell me that. Don't tell me that. you, you know. Alltså jag är helt kär i den här låten. Visst är det bra? Gud, det är sommar. Fortfarande. Vad säger du Sima? Nej, alltså det får man bara. För den var så fet och jag blev så chockad att Soka Dennis är bakom den här låten. Ja. Berätta mer Jenny, för jag är helt förbluffad. <laughs> Nej men det här är en, en snubbe som heter Flippo. Uh, låten heter Don't Tell Me That. Uh, och det är som du sa, Soka Dennis som har producerat, en Stockholmskille. Uh, eh, men det är ju liksom det här känns ju som en, en jättehit i Karibien, typ, eller, det skulle, eller Västindien. Um, Jon, vad, vad, vad, tänkte du när du hörde den här? Jag tänkte att jag hade velat höra den i juni. <laughs> ja, jag, jag, jag, jag tror faktiskt... Men lite så här vemodigt hjärta liksom. Uh, och jag börjar, börjar liksom längta väldigt mycket efter att bara vara hemma nu efter en väldigt intensiv sommar. Och, och kände så här, fan att det inte var juni nu. Ja. Och längta tillbaka. Den, det, alltså, all socker är ju ganska somrig ja, på något jo, sätt. Jo. Eh, jag tror faktiskt att den här dök upp någon gång i typ juni, juli, men det verkar som att ingen riktigt har hittat den och nu är den postad igen så på Youtube och så. Mm. Eh, jag gillar de här små passningarna till, till Sverige. Alltså, all the Swedish girls, uh, take a trip to Sweden. <laughs> Man blir ju <laughs> väldigt, väldigt så här skärmad av sånt. Det var som när Foxy Brown frågade så här, prat, så här, låter det som att jag pratar svenska för ni fattar inte vad jag säger. Typ. Man bara, åh, du vet så här, vad svenska är för något. Mm. Så. Det, det älskar det, man ju. Det, ja, ja, <laughs> vi, är så, ja. vi är så himla lättskärmade. man faller lätt. <laughs> Ja. vi, vi, vi har en ganska mm, västindisk eh, inledning här på podden idag. Eh, vi fortsätter med något amerikanskt, eller hur? Precis, vi fortsätter på samma tema, popcorn. <laughs> va, är popcorn en, en favorit för dig, Osima? Absolut. Om man gillar att uh, eh, windy ways så borde man uppskatta popcorn. Ja. I'm feeling high, champagne fly. Work hard every day till we reach to the goal. This a for the people them we work hard. All who gone to the mark. R.I.P. to a loved one. Put your cups them high. Night the feelings right. Going on a high grade flight. Dogs are roll out, girls are roll out. Everything is nice. Yeah up, refill your cup. Music I play till the speaker fuck up. When me click me finger like you rub, <laughs> she a wine and a romance rough. Reaching out to all who do nine to five, where ya put in the work and a fight is try. From you to you take ease the exam, stress and all the vibes. Yeah yeah yeah. Night grade fly. Dubs are roll out, girls are roll out. Everything is nice. Jump. Eh. Oh, oh, oh, oh. Everything is nice. I'm feeling high, champion fly. Work hard every day till we reach to the goal. This are for the people them we work hard all who gone to the mark. R.I.P. to a loved one, put your cups them high. Night feelings right, going on a high grade flight. Dogs are roll out, girls are roll out, everything is nice. Oh, oh, oh, oh, everything is nice. Sometimes I know say so you're stressed out all the bills them pending. you lost everything where you work every day and investing. Watch I know. Touch the club, find a girl and bubble pan. Find a party you take out the trouble and Bob's Bob Skull dedicate this one to every victim and all ex-con. Night feelings right. Going on a high grade flight. Dubs are roll out, girls are roll out. Everything is nice. Yeah. over the past and gone. These are for the people in my work ah. all who gone to the mark. R.I.P. to a loved one, to Jacob's dynamite. inte riktigt samma supermega sommarpartyfeeling på den här låten. Lite eller? dystrare. Everything is nice i alla fall. Så jag ja. en ledsen, ledsen röst. Ja, <laughs> ja, men det är liksom som att den är hoppfull men lite, men lite dämpad. Ja. Det handlar liksom, man jobbar jäk, jäkligt hårt. Var, varför är det här ditt uh, bästa val den här veckan? Jag tycker att den är, alltså jag har ju extremt dålig koll på dancehall och hela den genren. Men jag tycker att den är väldigt fin i den här liksom, han har ju, eh, det är en Brooklyn-producent som heter eh, Double Dutch mm. som har producerat den. Det här tror jag är Popcans första singel från hans kommande skiva. Det är tillräckligt eh, brusigt och drömskt och internet för dig. Exakt, jag tror att det här är liksom min ingång till den scenen lite grann. Att för, för någon som är ovan så är ju det här en, alltså jag tänker att det här är liksom nästa, om det har varit dubstep väldigt länge så är det här liksom nästa eh, Brooklyn-fas eh, på något sätt. Vad säger ni andra, vad tycker du Vad säger man? Uh, först och främst, gud vilken bra radioröst du har. Uh, för andra så känner jag uh, vad jag tyckte om låten. Jag tyckte, jag tyckte den är passande för nu. Alltså även om inte det är såhär, jag kan tänka mig den under sommaren men jag kan tänka mig som det känns nu, som såhär, slutet av oktober, vi börjar av november och det är bara minnen kvar av det som har varit. Man försöker intala sig att ”everything is nice, exactly. men det är det fan inte. Nej, hashtag sad girl. Vad tycker du? Jag håller helt med dig, Wasima. Det har blivit en eh, årstidspodd. Ja, ja, men precis. Det här är lite mer november. Ja. Men ändå, Nej, men, det är ändå uh, lite champagne, champagne fly. Alltså man ska, ändå ha, liksom, man ska ändå ha lite kul efter man har slutat jobba. Liksom. Mm. Men det är med lite, det är lite, med lite tung efterton. Ja. Alltså, vi, vi är ju inte fulltalig musikredaktion på Rodeo utan att eh, producent Peter får vara med. Peter Björklund. Hej! Hej! Sitter i skräddarställning här på en, en yep. Eh, tjock matta på... Eh, vi sitter på fjärde våningen på Lydman hotell i Stockholm. Ja, ja jag måste erkänna, jag har aldrig varit här, så det var svårt för mig att hitta hit ens. Smy, liksom smugit runt i korridoren What? och försökt hitta. Ja, jag vet! jag <laughs> vet! Det är skitkonstigt. Alla var här. Du, uh, vad har du lyssnat på i veckan? Uh, oj. Alltså inte jättemycket faktiskt. Den här som kommer nu tycker jag väl var en av höjdpunkterna. Mm. Eh, läste någon artikel om att eh, har man koll på dansmusik just nu så ska man ha koll på de här Chainsmokers. Och jag har faktiskt inte hört talas om dem innan. Så att, eh, Nej, jag känner inte igen det heller. Skämmas lite, Chainsmokers, men, ja. är det ett bra namn verkligen? Nej, det är oklart namn faktiskt. <laughs> är vi för eller emot rökning i den här podden? Uh, jag vet inte, jag, jag kan inte uttala mig där faktiskt de Ganja! De har, <laughs> hjälp! Chainsmokers <laughs> har i alla fall remixat um, en sån här riktig favorittjej. Det känns som att mm. alla älskar Banks ja. nu för tiden. Uh, eh, vi lyssnar. Gör det. You so easily can make me cry Just cause you were in Du Peter, vad är det som är så bra med den här? Uh, jag tror att det här, för ett år sedan så hade det varit en självklar låt för mig att uh, springa till. Mm -hmm. uh, jogga här, liksom? Jogga, precis. <laughs> Ehm, Jogging. Men sen har jag dragit på mig någon form av skada så jag får inte springa eh, längre. Så nu springer du i ditt huvud? Ja, men nu, nu kör jag sån här styrketräning och då blir det här en helt annan grej. Då, det här går inte att lyssna på då, den typen av träning. Eller lyfta till? Eller nej, precis. Men, men jag tänker ofta att du, du behandlar musik som bruksmusik. Ja. Ja, alltså det måste liksom slå an till en viss liksom, känslosträng på något sätt. Uh, att jag måste känna någonting, jag måste ganska snabbt bestämma vad det är jag känner också när jag lyssnar på en låt. Och vad du ska använda den till? Ja, exakt. Men det här, det här faller i någon slags kategori som jag skulle kalla för uh, pop i mjukhouse. Mm. Ja men alltså hennes röst till produktionen, det var fint tycker jag. Ja. Mm. Vad säger ni andra? Ja, väldigt liksom eh, dansgolvs eh, Man tänker att det Fast är... Fast på något slags man... Sophie Ellis Bextor-sätt. Ja, men, <laughs> men liksom, skulle den komma om man har feeling så är det ju extremt eh, till, tillåtande att dansa till. Mycket svepande rörelser. Exakt. Mycket om ni undrar varför det låter lite konstigt i podden idag så är det för att vi alla delar på mickarna och uh, håller dem i handen. Vi har inte råd att köpa nya. <laughs> då, blir det, då blir det lite så eh, murrigt ljud ibland. Ja. Det får man stå ut med. Vi, eh, vi går vidare till uh, Vasimas val. Vad blir det? Uh, det blir faktiskt uh, Cameron med uh, Sean City som har kommit ut med sitt nya mixtape som heter Oh my god vad roligt om jag glömt bort vad det heter. Det spelar inte så stor roll. <laughs> <laughs> Nej, Get of Heaven såklart jag kommer ihåg. Eh, med låten Instagram. Och jag tycker att vi ska bara sätta igång och sätta på låten så vi kan gå djupare in. Det här är faktiskt den roligaste låten som finns med på mixtapet. Den är Genius. Vi lyssnar. Vi lyssnar på texten nu. us on that picture. Right now, if you wanna leave, I'm with you. Not to be cold, but you and me, I know, no. We could be cool, I know. A few convos in the future, I'm with that. You ain't what I saw in that picture. Right now, if you wanna leave, I'm with you. Not to be cold, but you and me, I know, no. We could be cool, I know. A few combos in the future, I'm with that. I ain't uh, with that. You ain't what I saw in that picture. You lied when you said no filter, baby. Flew her in, uh. Showed her what flies about. Then she walked out the airport, took one look, then I asked her, What day you flying out again? On Instagram, she the businessman at Bombay. Yes. In person, she precious, Medusa, a little bit of strong J. Ay. Not gonna call you boo, but I feel like you're calling me. You had a long flight, I had a long day, but baby girl, don't take this the wrong way, but. racing. Feel so impatient. How could I lose? Her body, ooh, body. Seen close ups, skin is smooth, breath is cool. Said your man's in the pen. Some nights you got a little friend. That's cool, I'm all in. Said you're six, but that's size 10. I know people lie about they bank rolls and where they go with they drinks cold. But that's a weave, so you lied to me and you six feet, not five four. Oh, you ain't what I saw in that picture. Right now, if you wanna leave, I'm with you. Not to be cold, but you and me I know, no. We could be cool, I know. A few combos in the future, I'm with that. You ain't what I saw in that picture. Right now, if you wanna leave, I'm with you. I'm with you. Never be cold, but you and me, I don't know. We could be cool, I know. Ja, men vad handlar den här texten om då? <laughs> Titeln är så himla självsägande. Men jag kan ju börja med att säga, jag är lite som Kanye West när det gäller Instagram och selfies. Selfies, gillar man selfies så är det ju self-love. Du är queen of selfies. <laughs> och jag omfamnar den titeln, absolut. Jag har ingenting emot selfies, jag omfamnar selfies. <laughs> eh, så jag har ingenting emot det. Men det är så stort fenomen nu så här med catfish. Jag har hört talas om MTVs nya program Catfish. Eh, Vad är eh, catfish? Catfish är ju när man eh, ofta ser det som att man typ tar fejkbilder eller man typ så här, tar alltid bilder på sin bästa angle. Och eh, man lurar lite sina följare att man mm -hmm, kanske inte mm-hmm. ser ut som man gör. Och typ som på senaste avsnittet så var det en tjej som lurade en tjej att hon var bow men hon var egentligen en tjej, hon var en dyke som gick efter typ Pimp D. Alltså bara det. Hon hade skickat henne 10 000 dollar. Alltså hon lurade henne i typ 4-5 månader att hon var bow Fall, det här låter helt fantastiskt. <laughs> ni, måste kolla på, ni måste kolla på serien i alla fall. Ja. Men eh, som den här låten heter, Instagram inom parentes Catfish. Eh, jag tror att den är dedikerad till alla dessa guzzar som lurar dessa män i USA om att de är... Vad tycker uh, Cameron om det här egentligen? Han tycker det är bullshit faktiskt. Han är, han är lite irriterad över den grejen, men han, är ändå så här, han försöker ändå vara trevlig och bara alltså, jag vill inte att det ska bli dålig stämning över den här grejen, men du är inte alls lika kattig som du är på de här bilderna. Alltså nej, det är inte okej. Okay. Uh, eh, han, han säger det med humor och det är lite roligt, men det är bara så roligt att han har faktiskt gjort lån av Eh, en låt om detta fenomen, Instagram ja. och... Han är fortfarande beredd på att gå hem. Ah. Ja. <laughs> He's about to hit that ja. anyways. Ah, och Cameron, han är, han är inte riktigt på sin så här karriärs eh, höjdpunkt. Mm. Det kan man märka i den här låten också. Jag läste <laughs> precis på Wikipedia att han är 37 år gammal, det trodde inte Gud vad sjukt! Ja. Ja, det skulle man inte tro. Han är fett söt. Hur mm. som helst. Siva Simon som sitter här i sin purple klänning. ja, ja, jag dedikerar den här, den här till Purple Haze-albumet. Uh, men jag ska bara säga en till sak om mixtapet. Lyssna på det. Det här var inte den bästa låten på mixtapet, men lyssna på den alla. Jag är lite besatt av den här låten. Uh, senaste dagarna har jag lyssnat på den här nonstop. Det är någonting med det här start-stopp, eh, de här pauserna som kommer tillbaka hela tiden som jag tycker är så sjukt snygga. Jag älskar när det är eko, alltså när, man, när det är eko av gamla låtar. Jag älskar den här uh, att göra om och remixa och masha ekon av sånt som man känner igen och har växt upp med. Det är extremt snyggt. Det tog ju ett tag innan ni ja. tog vad det var för sampling och det var samma sak för mig när jag hörde den, att liksom, det lossnade efter ett tag. Ja. Vad, vad var det för något? Eh, Crazy in Love med Beyoncé. Ja, ja. ja, det tog mig typ fem minuter höll jag på att säga. Men, ja. Det kändes som fem minuter innan jag kom på vad det var. Men den är, ju så, den är ju så, ja, <laughs> den är så obvious. Så Man bara va? Ja. Jag med. Det är jag som sjunger rösten på Aha. Det var därför jag visste. Ah. Cool. Uh, nej men det är ju det är speciellt när någon faktiskt kan ta en sån där supermega hitlåt som, som man har älskat eh, sönder och samman och som mm. spelats sönder och samman och ändå kunna göra det ganska så fresh. Mm. Men det kanske är för att den är så sjukt morfad och Mm. Fast det är man ju också i och för sig ganska van vid, att, att så just R&B tjejlåtar morfas och, ja. och hålls på med. Uh, ja, men det är det, det är det den jag formen älskar. är ju inte konstig. Ja, men så här, jag vet inte vad det var som gjorde att jag inte så kände igen det här, även fast jag liksom kunde sätta den. Nej, men det, det är också, mm, det, det, här är Pascal, jag har ingen aning om vad det är. Den här låten kom för ett tag sedan, men har släpp, släpptes för ett par veckor sedan. Um, det är också någonting i det här soundet som känns lite speciellt. Det är inte det riktiga vanliga så här Jack Green... Nej, det är lite eh, mer glitch eh, i det faktiskt. Ja. Alltså, det är, är nästan lite alltså, glitch eh, computer, liksom, alltså det, åt det hållet nästan. Mm. Och väldigt, just som du sa, väldigt uppstyckat. Eh, mm. Och det är jättesnyggt tillsammans med den här väldigt, alltså Crazy in Love som är liksom Eh, det liksom blir, blir eh, lent men uppstyckat på samma gång. Det är ja. jättebra gjort. När man lyckas med det så är man någon slags låtgeni tycker jag. Jon, mm. vi har kommit fram till Jons val. Ja. Ska vi bara köra den på en Nej, gång? Eller ska vi prata lite? Hur tänkte du när du valde den? Eh, jag tycker att det är typ årets, kanske tredje eller sjunde eller någonting sånt, bästa låt. <laughs> tredje eller sjunde? ja, men något, något någonstans. Eller 25. Jag vet inte. Vi får se när året är slut, men den är sjukt bra. right. Stand by oh. me. I walked through a puddle of water when I seen the shadow of a broken-hearted girl. Picture us walking through the altar, for better or for worse. Oh, don't you stand, stand by me, oh, oh my darling. Stand by me. Cause we gon' make a movie, a movie, and it's gon' be a 3D, a 3D, and we gon' make a movie, a movie. no more. But you still got me sweating. What happened to that feeling? I'll never get back. I ain't take no shots, but you still got me high. What happened to that feeling? I wish you wouldn't stop. We were supposed to be together. We were supposed to be together. hela Rodeos musikredaktion sitter och så här, sittdansar lite sorgset. <laughs> Så söta! <laughs> Gud vilken panglåt det här är. Ja, det är verkligen det. Eh, den den så här, kryssar liksom i tusen rutor för mig vad jag gillar med så här, pop, typ. Vilka rutor är eh, det? Uh, till exempel Mike Will Made It, Eh, och, och, och, så här, Maj, hela så Miley, utan att gå in på politiken kring Miley, som, som i, här, jag håller absolut med om mycket av kritiken, liksom. men just att det är en så här, så här, en människa som börjar hitta sig själv någonstans, eller så här, vägen dit på något sätt, och, och man gillar att så här, personen i snubblar och gör saker som, är, som man kan ifrågasätta, och så här, det är väl okej okay, mm. på något sätt. Jag tycker att det... Eh, mm. och att det är sjukt romantiskt och så, här, så jävla snyggt. Och Future. Och Future! <laughs> ja. vad, vad säger ni om Future? <laughs> Vad säger man? Uh, bara för att jag vill säga det illa kvickt. Uh, Future, alltså produktionen på den här låten, den dödar. Och andra versen, alltså mm. den är så jävla bra. Ja, när hon så börjar sjunga, ah, rappa ah, på något sätt och, och rappar så mycket bättre än hon gjorde på den här 23-låten, även fast hon sjunger. Precis. Men det är så mycket mer så här... det, är, det, är så sjukt så mm. radikal ändring från 23-låten mm. uh, till den här låten. Ja. det här är så jävla bra. Och ja. det, man får säga vad man vill om Miley, men den här låten är så himla bra. Det, och det, det, är också någon slags eh, pophistoriskt eh, liksom, eh, lapptäcke. Mm. Helt fantastiskt med den här Stand, Stand by me-blinkningen, mm. Benny ja. King-låten. Mm. Men också någon slags, det känns som att hon tar med sig hela sin country-historia. Ja, ja. alltså Stand by Precis. me är ju en så klassisk ja. liksom, tema och My darling, alltså, det är något det är väldigt fint invävt i något super, supermodernt. Ja. Eh. ja, jag tänkte på det även med förra låten som du spelade Pascal, alltså att det här är ju extremt fint av att folk klagar på att det inte händer någonting i musik eller att allting är gjort. Det här är ju, tycker jag är den absolut finaste alltså rekontextualiseringen av, mm. av gammal musik till någonting helt nytt. Mm. Akademikern lite. Ja, ja men jag kan inte låta bli, men yes. det måste faktiskt <laughs> sägas att så här, det finns liksom hur mycket kvar att göra som helst. Musiken har liksom inte dött. Nej, nej. gud nej. Och all, allting när man kan få in att man ska göra en film i 3D i refrängen och få det att låta såhär vackert. <laughs> Ja, eller hur? <laughs> det är så bra, det är så bra. Ja. Jag och Lisa satt här och gjorde science, den nya sciencen, 3D science. Vad är 3D science? Va? Vad är det? Nej, det är, det, vi nyss kom på. Alltså, and we're gonna make a movie, a movie, and it's gonna be on Ja, ni, måste, ni kan inte se. Nu, nu, flashar liksom Massima uh, eh, gängtecken. <laughs> Vad som egentligen betyder att en film är i Vi lägger ut bilder på det sen. <laughs> Om det här var det mest moderna eh, pop, eh, stycke pophistoria som vi kunde komma upp med idag så ska vi lyssna på någonting som låter lite mer daterat men ändå fan vad man eh, ömmar för TLC ändå. TLC. I said if I got nothing else, I got memories of what gillar de här, jag vet inte vad det är, Nelly-körerna. Hej! Hey, yo! <laughs> Fucking uh, Det var TLC, Meant to be. Vad tänker ni när ni hör det? Jag tänker, eller förlåt. Nej, kör. Uh, eh, jag, tänk, jag blir ju så här sjukt nostalgisk varje gång jag hör T-Bas röst, för det var så första R&B band eller så här, min första liksom ingång till R&B förutom, mm. ja men så här, TLC, Foxy och Kim, eh, som så här indie-människa liksom, eh, när jag var 15. Eh, så varje gång jag hör T-Boss, vad hon än så här sjunger eller säger, så, så, så här kickar det igång en massa saker. Sen Kastas du tillbaka till 1999? Typ, ja, eller ja, tidigare. Typ tidigare. 95 faktiskt. Ja, eller okay. så här Crazy Sexy Cool. Ja, ja, ja. ja. Mm, creep. Så. Eh. Shit, det, det, det, var så tidigt alltså. Jag tänker ja. att, det ligger, att det är mycket senare på 90-talet. Ja, mm. nej. ja, det var så tidigt. Precis när så här, Oasis var som störst. Liksom. Och det var det man skulle lyssna på i mitt lilla sammanhang. Va, vad, Simon, vad får du för känsla när du hör Tibos? Jag håller med dig om Tibos-grejen, verkligen. Och det är väl typ det som räddar den här låten. Jag tycker inte om den här låten så himla mycket. Den är ganska slätstruken. Uh, jag tyckte na na na var typ bra, men verserna var inte så, så himla bra. Uh, inte att det inte var bra, det är inte min typ av musik. Jag kan absolut se någon typ av, så här, några som gillar den här låten. Men jag som verkligen eh, uppskattar Crazy Sexy Cool och alla de här eh, Red Light och Creep och Baby Baby Baby känner att det var lite långt ifrån det. Det är lite för snällt. Ja, det är det. Det är lite såhär Gabrielle. Typ. Det är lite såhär taxi, taxi halv fem på morgonen så mm. uppskattar man den. Men mm. typ ingen annanstans. Absolut. Men hur peppade är ni på filmen då? TLC-filmen? Eh, jag är lite orolig för de som ska <laughs> kasta dem, eh, som ska vara de här T-buzz och Chili. Jag är jätte, jätte, jag hörde Little Mama. Hur tänker de? Little Mama? Little Mama? <laughs> Ja, jag Nej. tror att det kommer bli bra. Har du sett vad likt det är? Nu får du lugna Hon har dig, inte jobbat på tio <laughs> alltså, år. Alltså, det är kul att Lil Mama får jobba igen. Hon är med på Sweet You Can Dance och man bara You det can't even dance bitch, what you doing over there? Hur kan ni inte vilja se Lill Mama i ögonlapp? Jag är superpeppad. Eh, inte jag, tyvärr. Eller nja, sådär. Vad säger du Lisa? Jag tycker i och för sig det är fint att de gör en film om TLC. Det får vara slut på att göra filmer om massa rockstjärnor. Exakt. Det, där någonstans eh, får man ändå de säga att det är plus. var ju ändå världens största eh, exakt, group. Liksom. Exakt. Ja, kanske jag fortfarande Precis. till och med. Vi, vi fortsätter med någonting lite poppigare. Det här tror jag kan bli en riktigt stor radiohit i höst. So I decide. Jag gillar att det här låter som en uh, powerballad fast dämpad, som om man hör den genom väggen. Eh, man står liksom utanför det här skoldiskot och längtar in <laughs> på något sätt. Uh, sjukt fin. Det här var ett Brooklynband som heter Wet uh, och låten hette Don't wanna be your girl. Fin va? Mm, fin. Det, en, det enda den här invändningen jag har, och det har egentligen inte jag mot det här specifika bandet för hon har en fantastisk röst, men det finns väldigt många av hennes röst. Och det finns en viss, det kan gå en viss inflation i den här svala, eh, den här svala typen av röst. Alltså jag tycker att den, är, eh. att den är ganska rund och varm. Den är fantastiskt det, eh, mjuk och, och len. Eh, är den sval? Tycker... Är den varm? Man vet inte. Ja, alltså det är mer att jag tror att jag, jag, har hört lite, jag tror att jag har hört lite för många varianter. Jag tror att jag måste, men nu, för jag har hört den här cirkulera lite och nu var den betyder, efter några lyssningar så var den alltså, jättefin verkligen. Mm. Vad säger ni om det? Jag kände en del ett tag, sen kände jag ingenting. Vad är det för mjäkigt? Jag vet inte vad det var, jag håller med Lisa att man har hört det lite förut. Ja. Uh, lite samma tema, lite samma typ av röst. Liksom. Det är men, otroligt men det är också snällt. Fin. Ja, snällt. Jag ja. gillar det. Ibland behöver man något snällt. Mm. Alltså, jag gillar den. Bra Simon. Du är min, du är min enda vän <laughs> i den här podden. Nej, det var inte sant. Det Jenny, var inte så himla... Vi sparkar nu. <laughs> Exakt. Vi ses nästa vecka va Simon, men nej. <laughs> nej och det här har varit så himla mysigt. Uh, jag önskar att uh, vi gjorde det här varje vecka. Ja! Uh, nu, ja! Nu, nu, ska varje vi, nu blir det fest. Ja! Nu är det rodeofest. Ah, turn up, turn up, turn up. Turnt! All the way turned. Så grymt att ha er med den här gången. Eh, ni som lyssnar, gå in och läs Basimas blogg, kolla på hennes selfies, kolla hur man ska göra dem. <laughs> gå in och lyssna på nya grymma låtar hos Lisa och Jon och eh, läs om eh, T-Pains katt på Jenny Wenner-bloggen. <laughs>